Ovo bi bilo sve što se tiče ovog CD-a. Činim dovu Allahu Đelešanuhu da mi ukabuli ovaj moj skromni napor i da mi oprosti za eventualne propuste koje sam učinio u procesu. Također se nadam da će korisnici ovog CD-a i knjižice Kratka uputa za namaz učiniti za mene istu dovu. To bi mi bila najveća nagrada. A najveća nagrada je ipak kod Allaha. Assalamu alaikum i neka ovaj moj skromni poklon bude ako Bog da od koristi.